الفقراء والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وسيدنا حبيب الله من الإسرائيل وفي النداء محمد بن المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى غير الجزاء أما بعد Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşler, muhterem cemaatimiz, Allah Celle Celaluhu cümlenizden razı olsun. Ekrandaki vasıtalardan görüldüğü üzere çok uzak şehirlerden aşk-ı buraya gelmiş kardeşlerimiz de var aramızda. Ecelimize Mevlam Tavuk mezhebinden, Bayık mezhebinden çok bol miktarda insan edecek. Hepimizin dünya ve ahireti saadetlerine, hayırlarına niyetlerine erdirecek. Burada hocalar Muhammed Said Kurtabi Hazretlerine ruh-i fatih için okumuş olan Kur'an-ı Kerim Efendimiz'in tevhidleri, yasinleri, selam selamları, ihlas-ı şerifleri toplayıp dua yapmak üzere gel olduk namazımızı kıldık. Onların dualarını yaptıktan sonra ders almak isteyen kardeşlerim vardı. Onlara da ders sahibi yapacağım. Ders sahibi yaptıktan sonra toplumumuz tamamlanacak. Allah-u Teala Hazreti Kur'an'ı görünce biliyorsunuz, okuyunuz, duydunuz ki Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا فَرَقَكُنَّ وَالْمُسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Zevat ferasetini evet, mükellef olan tekabir-i ilahiyeye mahlukatın içinde başta insanoğulları, Beni Adem olmak üzere insanları seçimleri yaratılış sebebini Allah-u Teala Hazretleri ve ma halakul inne vel inne illa liya'budun Başka bir sebeple yaratmadım insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsin yani şey yaratmadım. Arap kutu bana güzel hukuk etsinler diye yarattım. Diye şu hayatımızın nasıl geçmesi gerektiğini ve şu hayatımızın gayretinin ne olduğunu bildiriyor. Ve bu ibadeti Bismillahirrahmanirrahim Vahbud Rabbeke Hatta Yetkiye Kendisi o her bir kolejine geliştirmesi olan, şekilsiz hükmetsiz olan ölüm başına gelinceye kadar Rabbına ibadetine aralıksız devam eyler. Rabbına ölümüne kadar, hayatının sonuna kadar ibadetini yapmaya devam eyler diye buyuruyor. Ve اَذَّلِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bu hayatın ölümün yaşadıktan sonra ölümün, ölümden sonra tekrar yaşamak olan ahiret hayatını tekrar girilmenin sebebini لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ey kullar, hanginiz daha güzel kulluk yapacak, daha güzel işler işleyecek, daha güzel çalışmalar yapacak. Bunu denemek için, imtihan etmek için efendim Allah senin hayatı bölümü var eyledi, tam eyledi. Bu takviyi böylece tanzim eyledi. İnsanlar bu halde geliyorlar, gidiyorlar, imtihan oluyorlar. İnna karakter insana bin nusretin emşacı nefrediydi. Biz insanoğlu efendim imtihan etmek göre yarattık. Mısır'ı imkanisten diye Deniz suresinde de beyan ediliyor. Hasılı ayet-i kerimelerde Allah'ın gönderdiği mübarek insanlar var. Peygamberler aleyhisselamatu ve teslimatü ve tahiyyat hazretlerinden vahiylerden Peygamberimizin tebliğatında, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde çok kesin olarak, katli olarak biliyor ki hepimizin asıl vazifesi Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk yapmak. Ve bu güzel kullukta hangimiz daha güzel kulluk yapacağız diye de Peygamberimizi imtihan ediyor. Hayırda da gayret göstermek, yarışmak en güzelini ortaya koymaya çalışmak. Allah'a Teala her şeyi en güzelini yapmayı Müslümana emretmiştir. Yapacaksınız. Her şeyi en güzel olduğu gibi ibadeti de en güzel yapmak insanın, müminin çalışması lazım. Bu gayet hepimiz biliyoruz. Müslüman olduğumuz için biliyoruz. Belki bunu bilmeyen insanlar çok dünya üzerinde hayatın arayasını, gayesini, Ölümün sonunu evvelde ahimi bilmeyen insanlar çok. İranlı şair bir tanesi diyor ki, bu çökmek kitabı baş tarafı da sol tarafı da kopuktur. Yani baş tarafı bilmiyoruz, var da ama sayfalar kopmuş. Sol tarafı da bilmiyoruz, sayfalar kopmuş. Yani bu hayatın baş tarafı neydi, son tarafı neydi, kopmuş sayfalar. Ama onların bildiği Allah'ın gönderdiği peygamberler. Peygamber ne demek? Haber getiren insan. Kimden kime haber getiriyor? Allah-u Teala'nın yetkini, yeminlerini ve insanoğlunun bilmesi gereken bilgileri insana Allah tarafından görenlerine getiriyorlar. Peygamber onun için diyor. Arap'ta kelimesi de nefes kelimesinden çıkmış bir kelime de neden haberde bilmedi de habere getiren bir şey demek. Yani bilmediğimiz alemlerden, evveliyattan da sonrasında haberleri size peygamberler getirmişti. Biz biliyorum ki iman ediyoruz ki bir ahiret. Ahiret inanıyoruz ki ölümden sonra ebedi hayat var, bu ebedi hayatta da dünya hayatındaki yaşayışında vazifelerini güzel yapan insanlara çok büyük mükafatlar var. Gözlerin gördüğü, kulakların duymadığı, hiçbir kimsenin gözlerine, hayaline sığmayacak kadar bu tabirler peygamber etmişler. Yani mâlâ ayrılırsa, helâfet ürünse, helâfet arar, mübarek yapar. Kimsenin hayalini bile, tasavvuna bile namazları kadar muazzam güzellikler Allah'a kabul Ve çok müthiş cezalar ve cezalar ve efendim azaplar, ikramlarla Allah'ın kafir, kafir, indirim kullanır. Evet, biz şeksiz şüphesiz biliyoruz ve inanıyoruz ki Allah'a şükür etmemiz lazım. Böyle geliş vazifesi bu. Efendim, ibadetlerde, taatlerde kusur etmemeniz lazım. Allah'ın emrini tutmanız ve sakınmak kaçırmanız lazım. Peki niye insanlar yine de bu bilgisine rağmen, hatta Müslümanlar bu imanlarına rağmen Allah-u Teala Hazretleri'ne kulukların güzel yapıyorlar. Etrafımıza baktığınız zaman nice asi, mücrim, günahkar kul görüyoruz. Hatta kendi hayatımızda kendimizden bile nefsimizden bir şikayetimiz var. Nefsimizden bir şekli, nefsini efendim, yenen gelsin dediği gibi efendim, nefsimizden el aman diyoruz. Efendim, medet diyoruz. Aman Allah'ım diyoruz. Yani efendim, kendimizin de kusurlarımız ve şikayetlerimiz var. Neden? Neden Allah'ın bize efendim yüklediği vazifeyi yapamıyor. Niye Allah'ın yüklendirdiği vazifeyi yapamıyor da böyle günahlar, kusurlar, hatalar oluyor. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sevgili kardeşlerim beş tane düşman sayıyor bir hadis-i şerifte. Bizim etrafımızda bizim beş tane düşmanımız var diye bildiğimiz Elbette Beymeye'de hamsi şedari, beş tane belalı, efendim, beş tane düşmanı böyle Arap'ta mümin buyuruyor. Ne bu düşman? Beş düşman nedir? Bir, şeytanın ölçüm müminden başlıyor. Müminin yaptığı kendisine hazret eder, rekabet eder, şerre takar, efendim düşmanlık eder, efendim böyle sıkıntılar verir, kavga eder, çekişen çalışan hasretiyle efendim etrafındaki mümin olduğu halde kendisinin karşısında olan insanlar değil. Ve buna bakın, yürüdü yürüdü. Bir de dişi mümin, içi kafir, kalbi inanmamış, içi başka, dışı başka, Kur'an-ı Kerim insanına münafık denilen efendim insanlar. Doğrudan doğruya karşına çıkıp da sana düşman olduğunu söylemiyor ama içinden kızıyor. Sevmiyor. Mümini sevmiyor. Mümini kafiri sevmiyor. Allah yolunda yürüyen insanı sevmiyor. Evet, onu kafir. Bilal. Ve kafirin yukarıda yok. Yine kafirler var. İşte gazetelere aldığımız zaman dünya Üçüncü, haberler her yerden geliyor. Her yerde bir acı haber duyuyoruz. Yüreğimiz bozuluyor, kalbimiz hançerleniyor. Efendim, keyfimiz kaçıyor. Mümin kardeşlerimiz için üzülüyoruz. Ya boklara sıkla bir acı haber geliyor. Ya cennet teşkilden bir acı haber geliyor. Ya efendim Kafkasya'dan e, bir haber geliyor ya Afrika'dan bir haber geliyor, kıyar bir yerinde bir müminin yüzecek, yüzecek, yüzecek bir macineler, yazı boşuna mümkün bir beste bir zaman görmüyoruz. Çünkü İslam'ın düşmanları var, Allah'ın düşmanları var, kafirler var. Onlar müminleri yok etmek istiyor. Herkes türlü haksızlığı yapıyorlar. Kendilerinin ortaya koymuş oldukları esasları, kanunları, ahlaki kaideleri bile çiğniyorlar şirket anlatmıyoruz biz. Adamlara göre, şuna göre merhamet, adalet, insan hakları uğraşı vesaire. Mümine gidince insan hakları yok, adalet yok, insaf yok, merhamet yok. Demek ki azılı ve yola gelmez ve hiç göz, göz ardı etmemiz gereken bir insan. Şey Efendim, birisi kafir. Hazreti Müslümanlar akılsız, şeysiz, birbiriyle gelişmesiye gelmeyince münafıklar kafirler. Sonra ve nefsün münafik olur. Bir de nefsiz insan. Nefsiz insanın kendisi. Hep olur. İnsanın kendisi içindeki hemen bir varlık. Bu da insanlar çekişir. Münafik olur diyor Peygamber. Çekişir. Yani sen Allah'a kulluk etmek istedikçe o da seni günaha çekmeye çalışır. Emrediye çekmeye çalışır. Hatalı yola çekmeye çalışır. Allah'ın sevmediği razı olmadığı tarafa çekmeye çalışır. Efendim, namaz kılmaya düşerdirir, abdest almaya düşerdirir, zekat vermeye efendim, elini cebine sokturtmaz, hayırlı işe koşturtmaz, efendim içkiden, kumardan, e, eğlenceden geri çektirmez. Yani nefsi insana büyük şey, efendim düşmanlıktan birisi ve şeytanı yudurduğu ve onu sapıtmaya çalışan bir başka varlığı var. Şöyle görüyor. Yine bu yarar böyle öyle bu hakkına tarafı. Bu şeytan üzerinden mahmut ve avelesi şeytanın ameleti, yardakçıları, ordusu, efendim, çevresi, onlar bizi görüyor, biz onları görüyor. Onlar bizi görüyorlar, içimizde de dışımızda, onlar bizi görüyorlar fakat biz onları görmüyoruz. Fakat Allah'ın rahmetinde buyuruyor ki, İnne Şeytanın zekum aduklu, estefizuhu adım var. Bak şeytan, şeytan var, görmediğiniz, yani elektriği de görmüyoruz. Yani görmediğimiz çok şeyler var. Ses dalgalarını görüyoruz. Yani, gözümüze içmeye, hayatta bir şeyler var. Işıklar görüyor. Şu gördüğümüz şeyleri de görüyoruz. Yani bunlar da ışık yok. Işık sayesinde görüyoruz. Işık olmadan sonra görmüyoruz. Gözümüz olsa olmadan Dışarıda var ama görmüyoruz. Her olduğu zaman da görmüyoruz. Ağzalların hisleri hep olduğu zaman da görmüyor. Evet. Görmüyoruz ama var. İnne şeytan ve lekum adımın ve tebikli bu Alemlerin Rabbı Mevlamız buyuruyor ki sizin bir şeytan diye düşmanınız var. kadar acıdır. Size düşmanlık besleyen bir varlık. Acı. Fettehizuhu acılar. Siz de onu düşman bekleyin. Düşman edin. O şeytanın düşman olduğunu bilin. Siz de ona düşman olun. Çünkü o sizi innemâ yedû nisbâ olur. Kendi tarafına çekmeye çalışır şeytan yolda çekmeye çalışır, efendim şeytani tarafa çekmeye çalışır, ee, sizin cehennemlik olmanız ister. Yani sizin cehenneme düşmeniz çalışan bir varlık olduğu için onu düşman etmeniz lazım. Şimdi muhtemelen sevgili ve dikkatli kardeşlerim, beş tane düşman sayıyor. Peygamber Efendimiz'in hadis işlerimizde bize nakledelim. Elimizi götürürler ve peygamberlerine Allah'a verirseler, Efendimiz'in nasihatlerini size aktarmaya çalışıyor. Beş tane düşmanı. En ağızlısı hangisi? En tehlikelisi hangisi? Yine aynı kelimelerle düşünelim. Allah Teala Hazretleri şeytan hakkında buyuruyor ki İnne o şeyse lehu سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون şeytanın vesvese halini insanın aklına, gönlüne bir takım fikirleri vesvese olarak etki eder. İşi var ama neyse de Müslümanın güç kuvveti yok, alevlerine harcıyor, iman eder bunlara ve ayağa bakıyor. Rabbime tevekkül eder. Demek ki imana zamanımız yok. Allah'a bağladığınız güzel olduğunuz bir kulu şeytan ona iş getiriyor. Şeytan onu eline alıyor. Şeytan ona bir şeyi zorla yapıyor. Demek ki bir bakıma çok düşmandır. Efendim, sonra başka ayrı bir hedef olduğunu sonra bir. La yutukum men zaten Siz Allah'ın yoluna hayalınızı koyarsanız, Allah'ın yolunda yürümeye çalışırsanız, sapatıyorlar insanlar. Yani takipler ve münafıklar da size zarar. La yutukum, sizin zarar göremez. Men zaten sizi sapatıyorlar. Üzerinde geçip, siz ilerlet yolunda Allah'ın yolunda yürürseniz, onlar da zarar. Evet, münafıklık zarar yok. Bizi böyle kandırmak şey yapalım diye efendim insana da şey olur. Şeyatînül insi ve cin. İnsanların ve cinleri şeytanları belirliyor. İnsanlardan da şeytanların üçü şeytanı vazifesini gören iki insanlar. Bunların da zararı yok. Münafıkların da zararı yok. Şeytanın da zararı yok. Efendim, mümin, mümin, mümin kardeşimizi Allah Yani mümin kardeşler yıkılığına doğru çıkardı. Yönüzerine Hazretleri yürekli Cennet'e geldi Allah'a mümin gönlere eksiz yere sevene işsiz yere. Yani mümin ne yaparsın? Dövene ne yaparsın? O da bir şey yapmaz yani. Mücadele etmekte bir şey yapmaz. Adam birisi de bir mübarek kimseyi ne demişler? Şey, çok güzel arkasıdır, iyi diye. Yani yerler kendisine gösterilmiş, kameraya da konulmuştu. Düşmüş konulmadan. Bu Cuma günü hamama gitmiş, yıkanacak. Bu da arasından hamama gitmiş. Bu kurunun başına oturmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest alacak, yıkanacak, cahil olacak. Ötekisi gelmiş gitmiş başına. Demiş ki, kalk buradan ben buraya geldim. Bu kurunun mesela. Nasıl zararlı olmalı? Kalk buradan. Yani nasıl zararlı olmalı? Hasta alıyor ya, çoğundan şeyler, su orada gidiyor. Görüyor musunuz? Tam oraya kendisinin motorunu, Bismillahirrahmanirrahim, abdest alacak bir kadına, o kafadaki bıyıkları durarak, böyle bir şey olmasına, ben de orada yıkacaktım ama, beğenmedim, oraya şimdi bunu yıkacak. Burası yıkamamız yok, çekilir. Çekilir, işte ne tasarlar hazırlamış bakalım. Yine üçüncü sefer onun gittiği yere gitmiş, şakabaya kadar istiyor. Hepsini yine evet, tasarı anlatılır. Bakmış ki kaç sefer kalktık, kalktık. Yani kalkıp bir kişiyle olur muhtemelen kardeşler. Bir tanesi uyumasa kalmamış. Demiş ki sonra, ya demiş, seni bana ne getirmişler, düzenli uyudur diye ben dedim, denime çizgisine düşüp, gerçekten iyi uyudur demiş. Evli almasak demiş, ne bakarlar? Orası büyük dersler, mübarek iktidarı muhtemelen cennetten Efesallahu Yine böyle çok mübarek bir insan diye medeni diye. Ahaliden gitmeyin diye onu çağırmış. Efendim buyur, akşam yemeğinde yiyelim. Onun efendi de kalkmış, onunla beraber davet edeceğimiz sünnet diye gitmiş. Kapıyı yazıyor, koca plaka beklemiş, şey içeri girmiş, çıkmış. Valla demiş, kusura bakma. Ben seni çağırmıştım ama şimdi de üzüldüm, baktım. Durumu tersiymiş, kusura bakma. Cehennem beni çocuklar. Burada kalmak isterse ki ünlü yapacağını beklemiyorum. İşte cehennem böyle bir şeydir, sağlık destekliyor. Sonra tekrar devam etmiş adam. Hocam demiş, ben evimden yüzü yok, yedim, yedim ama şimdi müsaade oluyor, şu ödemekte. Tekrar hocam, sesine cevap gelmiş. Tekrar kapıda içeri girmiş, dışarı çıkmış, hemen kusura bakmayın ben hazır dedim ama hazır değilmiş, kusura bakmayın, kabul edilmez. Tekrar kapıda bir tekrar girmiş, Adam tekrar arasına çağırdı, gitmiş tekrar çağırmış, tekrar tezine hareket edilmiş, müsait değil demişler. Adam da hareket ediyor. Çağırdı da hareket eden yerden demiş. Evet, e, eve girmedi değil zamanda, evet, müsait değil dediği zaman, e madem ben 40 defa da çağırdım, insan burasına bile ben saklamaz mı? Öyle demiyor. Öyle, her seferinde, peki, peki, peki, peki, peki, peki, Elini ayağına sarmış. Demiş hocam bir affet. Ben senin ahlakını denemek için böyle yaptım. Seni çok meseliyorlar. Hakikaten ne dediğin kadar da varmışsın. Çok güzel. Ne gibi ahlakın varmış. Evlat. İşte hocam demiş. Elini öpeyim. Ayağını öpeyim. Müsaade et. Ha evlat demiş. Hoca efendimiz cevap var. Bir tane öpeyim. Hoca efendimiz cevabı. Şeyh efendimiz cevabı. Ha evlat demiş. Bunun güzel uyudum demedi mi bu işi? Senin bu yaptığını orada göbekleri mi yapar? Orada göbeklerini yakın küçük dersin gelir, hoş dersin de, yakın küçük hoş dersin de. Köpeklere bile yapılır bir şey. Ne diye büyük bir büyük gözü görüyor, büyük şey değil mi? Ahlakın üzerine bak. Şunu anlatmak istiyorum. Mümin ile mümin kavga etmez, eğer birisi duymaz. Kavga kafire çarpıştıkça yaşarsa, kazanırsa, darışıyor, ölürsen şehit olursun, kafire zarar vermez. Kim kalıyor Cennet Akdesi'nin bütün düşmanları karşımızda? Kim kalıyor asıl düşman? Nesli ennare biz kalıyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki, Hatta asıl müddet, devletin en güzel devlet. en fazla düşmanı küfrenin iki oğlunun arasındaki, icaretin arasındaki nefsindir. Şimdi nefsindir. İki tarafın arasındaki bir nefsindir diyor. Tabii, insan ağır nefsindir diyor. Yani. Demek ki icaretin arasındaki şu ikililik nefsindir buyurmuş. Aleyhisselatü Vesselam'ın elbette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözü haktır ve sözlerinin doğrusudur. Ve bizim en büyük düşmanımız elbette bizim kendi içimizdeki kendi nefsimizdir, kendi benliğimizdir, evimizdir, evimizdir. Aziz Allah'a karşı. Onun için Peygamber-i Zişanımız sallallahu aleyhi ve sellem görmüş, e, büyük savaşlar, büyük yani bu nefis ve mücadele büyük savaşlar olarak anlatmış. Büyük savaşlar geldi için büyük savaşlar. Tabi ağır, düşmanların en düşmanı olan nefsi terk ederler tezkiye de, temizlerse, aklarsa, güzel, güzellikle, ısrar ederse, helal şey, şey. şey. Kim nefsini temizlerse, ısrar ederse, terbiye ederse, güzellikle, helal olacak, dünyada da ahirette olacak. Ve kâbe, nefsi kâbe, nefsi terbiye edememiş insanlar olacak, ağır ve hasi olacak. Yani ahirette, ahirette zarar olacak, muhatap zarar olacak. İnsanlar ahirette yaptıkları bulmayacaklar, ettikleri bulmayacaklarsa ahiretteki zarar canlarına etmez. Dünyada insan mükemmelen zarar olacak, kapatılacak, başkasına atar, memnun gibi girer, oradan ayrılır, pazarda pazarlık yapar, hamallık yapar, sokuculuk yapar, sırtına çıkıp almışlar bakımı toplayıp getirip sattılar, onlar yapar kazanır. Dünya, dünyadaki ihlaslar bugün ahiretteki ihlaslar bugün, orada yaşayan olacak. Kim nefsini terbiyelere kurtulacak, felak bulacak, kim nefsini temizleyemezse, ısrar edemezse, nefsi öyle, nefsi emare olarak kalırlar işi de var. Bu güzel yolculuk yapmazsa bazı maniler var yolculukta, engeller var. Bir de bir güzel yolculuğu yapmaz ya, sebepler var. Serhat bir yolculukta düşman yapmıyor. Namazında başına ödersin, başına ödersin, okula ödersin, efendim, eder okuyamazsın, vesaire. Almanya'da olanlar, Avrupa'da olanlar bilir. Demokratik ülke olmasına rağmen neler oluyor? Bir ekonomik ülkelerde, yürürlük diye olan ülkelerde işte namaz kılmaları evet, Her gün işimiz Allah'ın u Teala Hazretleri kulluk onun karşısında bazı düşmanlar var. Bu düşmanların en fazlayısı da hepimizin başında olan baş belası düşman var ya. Bu işin kimse farkında değil. Bu işi okutmuyorlar, öğretmiyorlar, anlatmıyorlar. Eskiler. Dinlevirlerle, Kur'an-ı Kerim'le sonlanırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yetiştirir, Rabbi kendini bir talep diyerek çocuklar yükselir, meslek meslek. Rabbi yetiştirir, Rabbi diye dört, dört yıl, dört ay, dört gün ise Eûzü Besmele'yi gerçek başlatılırdı. Ve elinde öğretilirdi. Eli uzun boylu, ve bütün ve ona benzer, ve ona benzer kanunları bir nokta ama onların isterleri olarak böyle oyunlarla şeylerle böyle bilirdi. Hadi o Kur'an 20 geçti, kızım Kur'an geçti, Kur'an 20 geçti maşallah. Anla gününü ezberledi maşallah, kim indirdi maşallah, akıl doğar maşallah. Hani insan Kur'an yerine bağlı oldu mu? Allah'ın kitabına sarıldı mı Müslüman kardeşlerim? Allah'ın yolundan haberde olur. Allah'ın bildirdiği tehlikeleri öğrenir. Allah'ın bildiği tehlikelere kendisini korur. Küçükken öğrenir. Ama Allah'ın yoluna girmeyen, Allah'ın yolunu tutmayan, Allah'ın dininden haberi olmayan insanlar, bu dedilerden hiç haber vermezler. Yani insan olmanın içinde bir nefis olduğunu, yani şimdiden nefrelerden var edip, bir suri illa Allah'ın yarabbim, insana kötülükleri emreden bir emaresi olduğunu efendim insanlar bilir. Ve hatta insanlara içinden geldiği gibi özgür, içinden de görülecek de onu yanılması tavsiye ediliyor. Ve gruplar kuruluyor, partiler kuruluyor, özgürlük için mücadele veriyor, ben istediğimi yapabilmeliyim diyor insanlar. Efendim utanmayı kaldırmışlar, ağırlamayı kaldırmışlar, yeşillik demiş, demişler, yeşiller partisi demişler, homojektörler demişler, sanat demişler, filan demişler, utanmak yok, ağırlamak yok, sıkılmak yok, özgür yaşayacağız diye efendim hayvani, efendim, orman hayatı gibi yabani bir hayatı efendim şey yapıyoruz. Neden? Kainatı yarına, yarınacılar kazanıyor, insanlar kazanıyor. Onun gönderilen peygamberler haberi yok. Bak ne buyuruyor Rabbimiz? Mema ekletmen illa rahmeten bil Allah Teala Hazretleri peygamberini niçin gönderdi insanlara? Şey Mema ekletmen illa seni göndermiş. İlla rahmeten bil Sadece ve sadece ayetlere rahmet olarak gönderdi. Rahmet edilen yağmurlu demek. Hacı bak. Hacı da çok şeyler gönderdi seni eylesin. İnsanlara merhametini isterse de gönderdi İnsanlar dünyada ahirette zarara uğramasınlar. Cennette gelip dediler bakışlar. Dünyada gelip dinlerde bakıp ahirette de var olmasın diye. İnsanlara hakikaten seni haberli olarak biz gönderdik diye diyor Allah'ın şahane. Göndermek öyle insanlara acıması, insanların iyiliğini İnsanlar şimdi Allah'ın bu acımasından, merhametinden, kendilerinden görüyor, göstermek istemesinden çok haberdar değil. Yani onun için burada huzurunda nefsinin isteğini Bir Müslüman var, elhamdülillah biliyor ki, nefsi bir Müslüman var, şeyden bir gözüme düşman var, insanın içinde giderler, bir şey yapmaması lazım. Allah'ın sevgisini kapıyor. Allah'a örgütü örnekler, açılmayı demiş, açılmamak lazım. İçmeymiş, içki aklı verildiği için, içki içmemek lazım, içki insanlamak lazım, içki ticareti yapmamak lazım, içkinin havarlığını bile yapmamak lazım. Ayrıca indirmiş, kimsenin devletler bedava sözünden geçilmesin diye, anlamın dediği geçilsin diye, ayrıca demek lazım, yedirmemek lazım. Hatta şahit akbilen, kafet bile olmamak lazım, şahit bile olmamak lazım, zelal bile, İnsan oldu tabii, ee, insanın çoğunluğunu bilmiyor. Ama bu bilgiler, biz bilgiler, bilenlerimiz biliyor. Bilmeyenlerimize de Allah billahi insan etsin, efendim, bilip yapmasını belirsin. Bir de bildikten sonra işler yetkinlik ihlas etmek meselesi geliyor de sen hastalandığın zaman ne yapıyorsun? Kıtlatını yaptın mı? Yapma. Ne benim mesleğim? Ne öncesi? Efendim, bilmem, esnaflık, günler, belirliyim, elektrikçiyim, efendim, havasıyım, çocuk, çocuk. Ve kıtlatını yapmadım. İkiden bir şey, bir ağırlık duyuyorum, size çıkarım, ne yapıyorsun? Soruyorum. Neden? Bu ağırlığı, sızıları, hastalıkları bile huzursuz münafız insanlar. Bu mutlaka ilerleşer, olursunuz. İşte İşte bu yetkinliği de tercih etmenin şartını Allah'tan nefsi terbiye edecek münafızdır olmak lazım. Ve Allah Teala'nın hiçbir devrimse, hiçbir kalbeyi, hiçbir belleyi, hiçbir kavmi Peygamberimizi bırakmadığı, bırak kendisi Ve ümmeti illa beraber Hiçbir topluluk yoktur Allah'ın öyle ikazı, iftarı, hazreti, peygamberlerinin hiçbir topluluk yoktur. Demek ki rahmetinden, adaletinden dolayı kullarına acıdığından dolayı Rabbimiz her insan topluluğuna parayı göndermiş Kur'an-ı Kerim'den. Bunu böyle biliyorum. Allah Teala herkese e, kendi emirlerini duyurmuş. Onun için biz tarih kitaplarını okurken arkeolojik kazıları senerde şey işte yaparken takip ederken görüyoruz ki her her devirde bir Allah'ın varlığı bilgiyi anlatan insanları ahlaka, edebe, saati, çağıra, Mesela çok kardeşlik diye bir kimse var. Yunanlılar filozofu diyorlar filan. Temel, e, şimdi bu Yunanlılar çok tanrılara, kutlara tanıyorlar. Onlar karşısına çıkıyormuş fazla kullanılır. Ve devlet bunu yapamaz. Sen bizim hanımlarımıza niye bizi uzatıyorsun, niye bizi dinleyince efendim, engel ediyorsun diye. Kim görüyor ben bunları e, böyle yapmayı? Nereden çıkartıyorsun bu böyle bir tanrıya ibadet etmeyi? Allah'ın varlığını bildiğin nereden şey yapıyorsun deyince diyor ki rivayetlerde var bu. Evet, fakat öğrendik. Bir manevi dualık geliyor, bunu böyle bildiriyor. Yani çok tanrıya, çok uzatapan bir kavga içinde bir Allah'a ibadet etmeyi, Allah'ın varlığı bildiğini anlatan bir insan hep bana bir melek geliyor, bana bunu bildiriyor, şey diyor böyle. Demek ki onlara hakkı söyleyen insan e, Nemrut Ahmet'te biliyoruz ki İbrahim Aleyhisselam çıkmış, şeyi kalmasın, kendinize yaptığınızı söylemeye takıyorsunuz. Ama çocuk kaçtı, savaştı, oydunuz, oydunuz, yoktunuz, tut yaptınız. Niye takıyorsunuz? Sakın oyunlar dediğini biliyor. Efendim, Mısır'da biliyorsunuz, firavunlar var. Piramitler yapmışlar, mezarlar yapmışlar. Ama Mısır tarihini incelediğiniz zaman Firavunların tarifinin içinden de bir Allah'a ibadet etmeyi, Allah'ın varlığını bildiğini efendim, göremiyorlar. İnsanların yaşadığını görüyorlar. İnsanın bir tarafa kalması gerektiğini, Allah'ın ibadet etmesini. Bütün bunlar yani Allah'ın gözünde ilim bildirme hamlet yok ama ilim ve bilmez, arkeoloji ve tarih bize bildiriyor ki efendim, her devirde, her yerde La ilahe illallah diyen, Allah'tan başkasına takılmayın demek, kutları efendim Rab edinmeyin diyen, efendim doğru yolu görüyor diyen, günahları bırakın diyen, insanlar efendim zarfa mevcut olur. Peki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, Adem'in de bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve bunların ikisinin arasında ne kadar peygamberliğe geçmişse biz onları hükmetini iman ettik, haklı bir gerçek tutuyoruz. 124 bin peygamber söylem sayısını Allah bilir. Evet, bu kadar peygamberler yerini geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin asr-ı saadetinden, o mübarek devirden sonra kıyamete kadar insanların idaresi olacak. Daha eski ümmetlere, devlelere, kavimlere Allah Peygamber gönderdiğini bildiriyor da Peygamber Efendimiz'in hayatından sonra o Fatiha-i Nebiyye Peygamberlerin sonuncusu Ahmet Zaman Peygamberi. Ondan sonra insanların hidayet etmesi nasıl olacak? Peygamber sallallahu aleyhi Hazretleri buyuruyor ki El ulemâ'u ve tök enbiya. İslam'ın alimleri, dinin bilgileri Allah'ın kitabını Peygamber Efendimiz'in himmet ettiğini bilen insanlar ağırlıklar peygamberlerin varisleridir. Ve üvelâ-ur ümmet ümmetin kendilerine emanet edildiği kimseler. Hani kıymetli bir şey itibatlı bir kimseye emanet edilmezse kıymetli bir mal, mülk, zinnet, para vesaire demin kimseye emanet edilmezse Zümela bu kuştur. Zümela bu ümmet. Peygamberleri ümmetleri emanet edilmezse. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in zamanında kıyamete kadar her zaman her yerde gene Allah Teala Hazretlerinin emrini tutar, yolunu keser, emrini öğreter, insanları doğru yola çağıran ve insanlara hakkı hayır gösteren insanlar sarıkla mevcut olmuştur ve olur. Artık iyi helal mutluluğu yaratır, yanlıştır, hadisler öldürür. Her devirde efendim, öyle insanlar mevcut olur. Ve mevcut ve aramızda var her zaman vardır. Hatta hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Ya Peygamberullah'ın teslim hükümeti zâlimine alel hakka hatta kıldırmasa kıyamet kopuncaya kadar sünnetin içinden bozulmamış hakkı tutan hayırlı gösteren efendim e, hak için çalışan bir grup insana mevcut olacak. Ta kıyamet kopuncaya kadar. Yani bu durumda şöyle. Onlara hiçbir şey yardım etmeyecekler bir zarar yok. Yani onlar nasıl yükseliyorlar, ne başına kazanırsa, az bir gruplarda kazanırsa çalışacaklar ve bu bir projesiyle ilgileniyor. Allah Teala'nın işte bilir, o Sevgiliye razı olup karşılığı mertip eden yani hakkıcılar hakkına göre olanlar eylesin. Ve yine bu nefsini, nefsini terbiye meselesini hazretleriyle belirlenir. Sen kırdığın zaman hepsine hakim olabiliyor, sana hak verildiği zaman hakkı kabul ediliyor, bazı iş yanlışı yaptığı zaman sana ihtar edildiği zaman kabul edebiliyor, sabredebiliyor musun, nimetlere şükredebiliyor Allah'ın yolunda Allah'ın sevgisi güzel yapmakta karar İşte Bunların hepsine sahip olmak gerekiyor. Bu da hastanın doktor değilse terapi olduğu gibi müşrik terapilerin dilini birlikte oturarak onların nasihatlerini dinleyerek onların terbiyesini kabul ederek o terbiyeyi alarak olabilir. Yakın zamana kadar bizim büyüklerimiz anlatıyorlar ki Allah Zeytanlar için şey neler yaptığını düşünün e, de bu türlü e, anlayın yani şeyi. Biz yolda birbirimizle karşılaştıkça birbirimize şöyle de ifade yolunda Yani emir, yani komutanım, büyüyorum. Yani ben de memnun sen de şahit gibi yani ileride ben emirim. Efendim, emirim. E, değil derdi yani. Emirim. Hangi tek neden böyle yapıyorsun? hangi e, mübarekten diye e, sorar mısınız? Meclise diyor. Sizin güzel anlamda bir kanıtlar diyor. Hangi takımı tutuyorsun diye soruyor diye. Bak ne kadar değişmiş. O zamanın gençliği bile ne kadar güzel değişmiş ki efendim, e, yani o ama sevgili şey kullanımcı genç yatırımlarıyla nefsini yenip ve Allah'a diye ibadet ve takipte devam edebilirler. Ne güzel ki genç yatırımlarını ağaca şeklinde o alanda nefis terbiyesini almak için terbiye mevzesini gidiyor, mektebe ederi gidiyor, terbiye yapılıyor da bu çalışmaları yapıyor. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi nefsini terbiye edenlerden zümrünü Allah-u Teala Hazretleri güzel ahlakını, aşkını, sahnede, bir çalışmaları efendim, huzuruna sevgi ve olmalı, sular olarak güzel Allah sıvarını nasip edilsin. Cennetiyle, cemaliyle, cümletin, cümletin şeref edilsin. Hazreti Peygamber'in kalabalık çok imtihan fazla, namazları geçiyor. Şimdi, efendim, gelen kağıtlarda anladığı kadarıyla 28 Kur'an ve Hatmi, 32 70 bin kelimeye 3 yani e, 20 dört sözcüklü keramet medyaya hasli için bir keramet efendim bir adetlerle kuşak okuyor baklı yirmi kelimeyi de biz ve bilgi rica söylemeyi olarak kardeşlerimiz, hocamızın ruh haline ilan etmişliklerimize hocamızın şu şu şehirlerde toplantılar yapacağız. Mehmetler, Fatih'in ve Mehmet Efendimiz'in ruhuna hediyesine üzere efendim e, herkes okul, e, hadis okusun, sevmeyi yetişeceksin, sanatı seven getirsin de sevaplarda o şehirlerdeki toplantılarda da bağışlayalım demiştik. Şimdi bunlar gelmiş. Beraberce bunların duasını yapalım. Ondan sonra da ders tarifi yaptırıyorlar. Yani ders tarifi istiyorlar, güzel etmek istiyorlar. Onların da tarifini yapalım. Muhabbette kalırsa sorular var, soruları bilgileri cevaplandırmaya Çalışıyoruz. Evet, bunlar şeytanın örneği, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Allah'ın Allah'ın Allah'ın gerçekten e, lütfen ben bütün gün bunu bekledim. En azından birkaç saat. Tamam. Peki ama dikkat etmelisin. Bu senin için de bebek için de tehlikeli olabilir. Beni anlıyor musun? Merak etme dikkat edeceğim. Bebeğimi tehlike atacak hiçbir şey kesinlikle yapmam. Şunu da iki gözün üstünde Şirin. Biliyorum bunu yapacağından hiç şüphem yok. Evet, em, Yapacak bir sürü işim var. Geri dönmek çok güzel. <laughs> على خير خلقه سيدنا وسندنا وسلوك يومنا لله ويومنا محمد المصطفى وآله وصحبه ورسله أبوه الإسلام جل الصدق والرضا أما فرحت يا رب يا رب العالمين يا مجيب الدعوة يا قضية يا ذكرة الجنة جملة تتناقشوا في عبادة الرضا والرضا ve hocamızın ruhu kâfi için okumuş olduğumuz hadisleri, selam-ı selamları, mübarek şeyleri, itham ettikleri ve sarf ettikleri takımlarımızı, ibadet ve taat ve zikir ve tesbihatlarımızı lütfunla keremine yarabbi değerler mevki uluhiyetinde ahler ve eser olarak kabul edin. Hakkında üç vakit daha mutlaka ölümlerinde Ya Rabbi bu aciz, rahatsız fikirlerimize, hakikatemizde, ibadetlerimize, taahhütlerimize lütfunla geverirken fazla söylenmişler, o sonsuz kayıt hakimlerinde en yüzdeki sevap ödesi herkes hakkında. Ve Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakın bir hatmeti davet-i istekâbe buyurmuş. Her hatmet istediği zaman Yakubat Allah'a Allah lütfunla geverirken fazla söylenmiş. Çünkü yapmakta olur. rızasını şükür bahsediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o yönümüzden misafir kıymeti ashab-ı kiramına ayrı ayrı. Peygamber Efendimiz'in sevgileri, müminlerin anneleri olan validelerimiz, ümmet hazreti ümmi, Rıdvanullah Teala Aleyhisselatü Eymeyin Hazretlerimiz cümlesini bulmak. Peygamber Efendimiz'in mübarek, mübarek evlatlarının ve zürriyeti zeybesini Rızalı Hastalar'ın Geçmek Hazretleri ruhlarla ve Peygamber Efendimiz'in manevi vaazları olan Ülema-i Muhakkıbî, Evliya-i Ziraat, Saadat-ı Müşahid-i Ziraat'ın ta Ebu Bekir Sıddık ve Ali Muhtemelen Peygamber Efendimiz'in canında hazır hazretinden şeyle İslam Muhammedler yolumuza diye kadar asırlar boyu dünyanın İslam aleminin her tarafında yaşamış, yermiş, geçmiş, gözmüş olan Evliyaullah'ın sağlam ve meşayetluğunda abiyemizin, Yusuf İkram'ın yemenizin, Ulema-i Şahatlı isimlerimizin yoklarına arayüzler, ayrıca hediyecilik cümlesine ayrıca eyvallah. Ayrıca iki hakikaten indirmiş, onların cevaplarına dahil eyleyemez. Allah büyüklerimizin şefaatlerine, iltifatlarına, manevi yardımlarına, sünnet ve teveccühlerine cümlemizi vasal eder. Ya Rabbel Alemin, ahirete izhar ve iktidar etmiş olan bütün Müslüman analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, evlat-ı, bedlat-ı, akrabalarımızın, İslam'ımız, kardeşlerimizin, aralarımızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, bize ağabey hayatlarında dua vasiyet etmiş olanların kaderlerinde gönüllerinde kişi rızasında anlasa diye sizden dua etmeye Mevlamızın ruhlarına ayrıca ödüyeyiz vasiyetlerine. Senin amellerini vermemize bizden şey de yarabbim. Hepsi ayrı bir insan eyle yarabbim. Hepsinin ruhlarını şar eyle yarabbim. dünyada işlediği kusurlardan, günahlardan dolayı kabrinde azap görmekte olanlar sevdiğin gerek niyetlere sahip eyle. Kalbimizi fark eyle. Kalbimizde kalplerle yenimiz bu karşısında patladığı gibi patladık. Kalbimizi patladık. Kalbimizi patladık göçümüzde çalışan kardeşler, gözümüzde manevi terbiyesi kaldırıyor, vaziyetlerimizi müşahede eyleyen, cümlemize hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip ediyor. Batılı batıl olarak görüp ondan alınıp takılmayı nasip ediyor. Kendisini doğru yolda tanıp da aslında yanlış yolda yürüyen yardımlardan hepsini Thank you. Aleyhisselam'ın Sabit Hazretleri işte muhabbet ediyor. Her Rabbim cümlemize helal temiz kazançlar getirir. Haramlardan, günahlardan cümlemizi korur. Cümlemizi harama bastırmayan, ettiğine hizmet etmeyi nasip Her ağızlarına şevaletçisi her türlü günahdan her türlü hayırlı yetişine muvaffak et ya Rabbi. Ya Rabbi, soğuk sıkıntıların hasıl aziz hafırası için, yardım için toplandığımız şeyhimiz, mürşid-i kamilimiz, Esseyyid el-Hafız, Kutul Hakka, Muhammed Erdoğan'ın ismi İbrahim Ebu Sırrı hocamız Hazretleri'nin ruhu tahsine hediye edip vasıl edin. Hizmetlerimiz ve müstehazır edin. Ya Rahmet Alemin, her çeşit manevi, semavi, adli, afetlerden, felaketlerden, kısıtlardan, kuraklıklardan, sıkıntılardan Suriye'de. Halklarımızın, insanlarımızın içinde fasıkların, faizlerin, müşriklerin, kafirlerin, küremesinden, üremesinden koruyarak. Devletimize zalimlerin, fasıkların, faizlerin, kafirlerin, düşmanların hakim olmasından devletimizi koruyarak. İstilale uğramış devletimizi kafirlerden kurtararak. Ya Rabbi en güzel tarzda hizmetler vermeyi nasip edin. Malımızla, canımızla, ağzımızla, gözümüzle, elimizle, her şeyin ağızlar ve yeni yine birbiriyle İslam'a yüz ve hizmetle hakim olmayı bilmekle nasip edin. Yavuz Sultan Selim Sultanlığı'yla kulağına kölemiz kübesi takmış. Bizi de senin dinin hizmetine köleleri eyle varlıklı her çeşit e, din, tarih oldukları, her çeşit şeyleri Müslümanlara vermek ihsanıyla yapmak, dünyalar Müslümanlara bahsede yapmak, İslam'ın dünyanın her yerine yaygına güzel olmak ile yapmak, Ya Rabbi senin dinini hükmeteceğiz için kullarımız, vakıflarımızı, şirketlerimizi, derneklerimizi, Rabbim üzerinde cenneti yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi hayırlı faaliyetler yapmak. Thank you. siyasetlerimizi fazla Allah aralarını gölgesine gölgelerimizi yarabbim. Defter eyvallah açmalar. Hidayet sesi Allah'a bir sesi İsa Yuhur ve evlilikle yeterli âlâ Peygamber Efendimiz'in arkasından takip eyle Peygamber Efendimiz'e sözlerini âlâda komşu eyle Avrupa gözlerimizde doya doya bir süreci cümlemize nasip eyle rıdvanın ekberine vasıl olan kullarından eylenen İsmi Azam'ın hürmetine yarabbim. Esma-i Hüsnan hürmetine yarabbim. Kur'an-ı Azim Hüsnan hürmetine yarabbim. Habib-i Celil Muhammed Mustafa hürmetine yarabbim. Subhanallah. Allah'ın Ne böyle bir meslefa mesafesini insanın Sonra bir parçayı kuruyorlar, büyük bunları kuruyorlar, evet, birbirlerimize hediye edip, bu mübareklerin kanuni yargısına hizmet ediyoruz düşünmek isteyiz. İsteyene verirler, isteyiz. Bizim Nakşi, Râdeli, Kürbeyi, Gebeverdi, Çeşitli tarikatlarından selametler, size bize bağlılıklar, selametleri almış oluyorsunuz. Tabi onları o tarikatlardan birileri de çeşitlerinin büyükleri oluşturuyor. Onların ruhlarına göre bir miktar, bir parça, bir miktar gözleri o mübareklerin ve daha çünkü tefekkür sadece kafada fikirleri tüketmek olur. Ama bazıları da görür gerekir devlet edeceksin. Sen öleceksin bakalım. Azrail'den kendi devletini yapacak bakalım. Yanlarına nasıl çıkıp çatı çatı ramarlarına ikramı alacak bakalım. Ne olacak bakalım o havuzlar, o ıstıraplar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ölümün acıları insana ilk üç tanesi ayırağın yemesi. bir üç tanesi sözüne kadar acıdır. İlk üç tanesi Allah Teala gösterir. Arzular, arzular ve misali imanla mümin kendiler olarak ülkeye nasıl Nasıl ülkeye nasıl namazını kılacaklar, nasıl para koyacaklar. Elbette sonra herkes doğru dua edecek. Rabbim Peygamber'in diniyle ilahı bilmezler için bunlar korkak gerekler. diğerler nasıl olacak, çarşıya gelecek insanlar nasıl çeşitli gelecek, mahkeme türlere nasıl çeşitlilikler, nasıl sorumluluklarla olacak, nasıl haklar kalacak gelecek. Bunlar mahşur, haksız şeyler gelecek. Bunlar olacak, yok olacak. Cennet hakkı, cennet hakkı, surat hakkı, meydan hakkı, mahkeme türlere hakkı, adilet, her şey hakkı. Bunlar düşüncesinde cennetle ilgili eylesin, yardım ne yapıyorsun? Sen benim için imanı için ya. Sen ölürsen, hazırlıksız ahirete geçersen, ahirete ne yapacaksın? Ahirette Allah'ın nerede bir komisyonunda olduğunu anlaşılırsa, her yerde bir kadere aklı başlık olsa, dünya bense, aklı başlık olsa. Cehennemden kendini kurtarmak için ne yapmak gerekiyorsa, yani geliyorlar verilen işleri yapmak, onların emirlerini tarzını tutmak, haram işleri terk Haramı terk edilsin, tatlı da olur. Allah'ın emirlerini tutacaksa acı olur. Çünkü cennetten kurtulmak kurtulacak. Cehennemden kurtulma var, cennete emirler kaçırmak değil. Cehennem olmadığı bile kurtulmaya kaçıracak. Allah de diğer yaratmamış bile olsaydı, cennet kurtulmayan kaçırmak kadar büyük mahkumiyet olur mu? cennet önemlidir. Allah'ın sevgisi kullarına koyduğu, her birinin nimetleri topladığı, o güzel cennetleri girer ve imanı olur. Hiç şey yapmadığında cehenneme bakıyorlar. Cennete çok kadar tekrar bakışlar yeter. ettik, akıllarına koşa, hayatına bir ettik. Örneğinler bu hazırlıkları yaptık. Bu çalışmayla cennete başlamış, cennete kendini kaçırsız kurtarmak böyledir. Çünkü ahirette böyle etmek yok. Öldürdükten işi çıkıyor, sayesinde kesiliyor, kalkıyor, evet, yaşayıp görüyor. Diyeceksiniz, nefsimize bu bölümü hatırlayacak bir İnsanın ölüm kıyafeti. kıyamet. Elbet bir kıyamet. Böyle bir kıyamet demek. İzah var da, insan sabahtan ve kıyamet. İnsanın bir kıyamet olmasına var. Başka kıyametin var. İki sağ olsun. Onun için bölüm hazırlıklarını çıkartmayacaksınız ki bu nefis Böyle korkusuyla yapılacak. Başka türlü savunması nefse esas. Bölüm çok düşüneceksiniz. Bölümü çok düşünmek, düşünmek kalbi zorlandırır nefsi islah eder, insanı uyandırır, ahirete hayırlandırır, ölüme karşı sevgilerini avlatır, davet olarak bir şubesini e, hazırlıkları yapar. Onun için her gün bir de otururken ölüme konan beklete düşüneceksiniz ki bir şaka bastırmadan, içinde bir yanlış bir telafi yıkılmadan, hiçbir şeyi görmeyip, düşünmeyip de efendim haklatlar, kutlu da ondan sonra Arzu'nun Hazreti Aleyhisselam'ı ise takip ederse hay bakalım bazen gitti, cevap vermediyse ne yapacak? Ölüm böyle düşünün. Kesinlikle böyle mesafede bunu görmeyi ve sevap, çok sevap etmiştir. Mikrofonumuz zaman evvela böyle dönüştür. Rahatsızlıklar. İkincisi rahatsızlık görüyoruz. Peki, karşımızda görüyoruz. Ben mesela hocam oturmuş, ben ayrıca karşımda çok oturmuşum, mümkün oturmuş diye, şöyle Allah'a etkilerini görüyoruz. Gökyüzü, gökyüzü de pahalı, yiyecek olarak, değişik, içerisinde kapatılır. Çünkü esas zevkler olarak büyüklerine hayal etmeyi belirttiği zaman onların ruhaniyetinden kendisine çok bilgiler verir. Çok bilgiler yaşayı olur. Manevi bakımdan terapi eder, yükselir, ilerler. Tabi çok tehlikeli yılda gelişme olur. Sonrakiler mesela dahil olur. Bunların rahmet gözüklerler. Birinci, siz yalnız sandığınız zamanda bile bizim etrafımızı görenler bilir. Evliyalar, mükemmizde ruhaniyeti, etrafımızdadır. Mesela Allah Teala Hazretleri her yerde hazır ve hazırdır görüyor diye hiçbir yere inanmaz değilsiniz. Hiçbir yere inanmaz değilsiniz. Onun için huzurda bulunmanız belirli. Hala huzur hikayede olduğunuzu bilerek Allah'ın şekil gördüğünü bilerek zaten tasavvuf dediğimiz işte bu makam insan bu. Şey Daha da ileri şey çalışmalarımın ve sürüne kadar sürerse iyi olur, bilginiz çok olur. Bu çalışmanın sonunda çok güzel halde olur, Allah'ın mutluyum. İkincisi de rahatsızlığı huzur Yani huzur ileride olduğunuz gibi. Başınızı kalbinde şöyle eğip, kalbinize nazar edeceksiniz kalbimizin bir şahittir. İç alemimizde nazar edecektir. İç alemde tutacak sana. Alemimizde uçsuz, uzaklık, sevdiği bir alettir. Müslüman bak şu alete sarılır. O alette Allah'ın huzurlu olduğunu düşünün. Kuyumuzun bilgi yarattı. Sen benim kulumum, sen aletlerimiz olursun. Sen bildiğin için sen beni yarattın, bilmediğin mesele bakar eyledin, Milletin çocuklarına gördüğü edin edersen ileride kurduğuna olmak çok mantıklı. Yani siz beni affetsin, mağdur edeyle, beni de yönetim eder, konuşum eder. Öyleyse onları kabul edin, ben de onun kadar değilim. Ben de onlar gibi olayım ya Rabbim, ve sizinle öbür edin diye dua edin. Böyle de Allah'ın gördüğünü düşünerek, elinde tesbihi alıp, zikretmeye başlayın. Evvela yüz defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, gelecek kıyametinde ne yapmak ben akıllı istiyorum, akıllı gelecek istiyorum demek. Bunlar hareketliliklerde Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği fikirlerde onun için kıymeti çoktur. Bir defa estağfurullah, yüz defa la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah'ın duaları yani sevdiği takip takip edilmeye eğer daha fazla sorun kadar güzel haber hiç kimse şey yok. Erdoğan'ın Erdoğan'ın işte muhabbeti köyünden devletin sonunda Erdoğan'ın tasavvuf ermiştir. Ötekilerin hepsi uzaktan bilmeden, görmeden olmalıdır. Onun için Allah Teala Hazretleri'nin o güzel tanıda, ya illallah, ya Rabbi senin şeyin, sözünün seçim, yok. Ya Rabbi Sonra şevkinizi aşırı vererek varsa bir defa Allah, Allah, Allah, diye Allah'a kulu, kulu ismini, ismi ağlarını zikredin. Allah ismi uludur. Çok uludur, çok ünlüdür. Çünkü bütün esma-i manası Allah isminin hakkında içinde var. Yani Allah ismi ne demek? Bütün esma-i hüsnanın manası demek. Tek yolun içinde var. Onun için Allah sözü, Allah ismi çok muazzam bir sözü. Hem de bize çok kolaydır, çok hafiftir. Ve Allah, Allah, Allah diye bir defa Allah Nerede yaparsa, her defasılıcı ürünlerden hakkının gereği büyüklerin şart vermişler. Bir de böyle çekiyor. Niye bunu demişler? Seni de kızdır. İlahi, bir defasılıcı. Ya Rabbi, beni murada, yani vasfıdır. Eyledi, istedik sen. İlahi, seni istiyorlar. Ve Allah seni rızada korumak istiyor. Rızada elde etmek istiyor. Onun için bu sözü özellikle bu müdür her şeyde ana mektubdur. Niye de bakılıyor? Şuna adını Niye mutlu Allah'ın sözüdür? Niye zekat veriyoruz? Allah'ın rızasını elde etmek istiyoruz. Niye hak ediyoruz? Allah'ın rızasını Niye rızasını ediyoruz? Niye şükrediyoruz? Niye hayır yapıyoruz? Niye cami yapıyoruz? Niye ilim öğreniyoruz? Niye evrolarımız, neşe güzel yapıyoruz? Niye cihaz ediyoruz? Niye cami ediyoruz? niye şey görüyoruz, niye kazanıyoruz? Allah'ın da Gülerdi, esne maksudi, zerrate maksudi. Sonra bir defa selavat şerife geliyoruz Peygamber Efendimiz'e. Selavat şerife getirmek aslında çok müjdeler var. Selavatı çok bu selavat şerife getirmek. Bir kere şey. şunu söyleyeyim bu Peygamber'e, yani şu sözü yeter insanlara. Şey. Allah Teala'nın buyuruyor ki, Esbirunu niye esbirunu? Kendinizi götürmemesini böyle. Bundan bir şey olur. Sen Allah Allah'ın bekledin. Allah Allah'ın bekledin. Alemler varsa da bir şey? O Bundan bir şey olur. Ayet Tezgürü mü böyle? Sizlerimizi götürmemesini Onun için bütün şerefi çok yüksektir. Hafifliğiyle kolaylığına rağmen devamı çok yüksektir. kez böyle olur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam, selam getirmekte neyi gerekiyor? Peygamber Efendimiz'in selamından karşılık vermesi gerekiyor. Sen birisine selam versen, ne diyor? Aleyküm selam diyor. Dedi, o da beni diyor. Diyecek. Resulullah'ın bağırısı kaçırıyor. Bak, selam vermeyecek. Açık arkadaşlar, selam vermeyecek. Bilmiyor, kendilerini şey değiştiriyor ve bakıyor. Sonra ağlama başlatılıyor. Tanrı'nı sonuç tutuyor. E, ve Resulü daha görüverdi de, gözleri olmaz tarafı sokar alıyor demiş. E ne mutlu var, Allah var kullarına güvenmiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niye görüyorsun? Niye görüyorsun diye bilmiyorsun? Niye görüyorsun sen de kadar Niye bu selamı kazanmak istiyorsun? Niye sonrası selamı sen onu kırarak beraber çeksin, o da selam hani diyecek. Bir günlerimden bir tane bana kırarak selam ederse, melekler onu bana arz ederler. o bana kırarak selam getirir. Günlerimin adını yanındaki nurlar gezerek hayırlı yapıyor Peygamber'e. Yani Peygamber Efendimiz'le ağzında geçirdiği muhakkak. Sonra bir acayip hadis-i şerifte var, Esra'nın acayip bir hadis-i şerif. Diyor ki, sen kabulünde bana selam-ı selam bildirmek için bir bilgi yapıyor. Tabii getirmiyor. Yani dünyanın sadece Müslümanların mesleki evde değil, dünyanın her evde de değil Müslümanlar. Burası gecenin öbür tarafı, öbür tarafı, öbür tarafı, gece. Dünyanın her yerinde, her zaman, eşyalarına muhakkak Resulullah diye özellikle Selafete yapmak götürüyor. Melekler Peygamber Efendimiz'e bunu götürüyorlar, tebliğ ediyorlar. Efendimiz'in kabri içinden bir güzel hayat bile bunlara cevap veriyor. Yalnızlık bir hayat bile cevap veriyor. E sen niye bırakmadın? Yine anlattı Allah sevgilisi Muhammed Mustafa'nın müjdesini selamı selamı almış. Yüz defa selamı selamı veriyor. Yanlış mı bu böyle? تسحب شركتها تعيد الرباط قل هو الله احد كذا كذا شكرا شكرا يقول هو الله احد اجتنب قران شركتها يقول تثبت القران يجتنب حقوق الله وكان فقد صادق Kimden yaratığı var. Çok yaratığı Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfa, müşterimiz 3 sayfa. Nasıl okuyacak? Demiş ki, Kur'u Allah'a Kur'an-ı Kerim üçte beşi devam ediyor. Üçte bir kadar. Bunu her şey biliyor, sebekler de biliyor. Konuşmalar ve meselekler de büyük öğretmeni sure, Kur'u Allah'a Bunu da parmağınızın bile bile okuyacak. Muhtemelen kardeşlerim, Avusturya Üniversitesi'nin olursa ilahiyatçı, Papaz'ın, Papaz'ın ilahiyat tarzı yapmış, Teolog diyorlar, yani ilalar, ilalar. Müslüman olmuşlar. Tabi o zamanlar Hristiyanları biliyorlar, çok kitaplar okumuşlar, dinler tarihini okumuşlardı. Demiş ki bizim bir doktor kardeşimiz var, konuşmada okumuş. Ben o ihlak İçindeki sözcüğünü içindeki anlatı ve kuyular anlatan başka dünyanın başka hiçbir yerinde hiçbir şey duymadım. Hiçbir zehir, hiçbir kitap, hiçbir satır paragraf duymadım. Bu çok önemli. Ve her seferinde ben bu yuvarlağı okurken geliyorum. Size buyurun ki gelmiyorum bile. Bilmek için. Hani çalışmak bulmaya. Kanıtlamak umutlanma çok önemli bölümler. Kalkın, hastalığa göre hastalara acımayın. Unutursun, hastalığı, hastalığı. Veya çok önemli. Yani bizim de giderse güzelliğini kanıtlamamız çok önemli. Hem de tazelememiz lazım. Peygamberimiz buyuruyor ki, insan iman etkileşir. İmanların insanları etkileşir. Sırtçı, şifa, imanlarımızla ya Rabbi Aleyhisselam diyerek yemin Yemin etmesi Başkadır şeylerin tazimetini vermesi. Yüzünün olması için. Sebeple hangi fikirleri vermesine yüz etrafına çıkıyor. Yüz etrafına çıkıyor. Bir defa Allah'a çıkıyor. Yüz defa Allah'a çıkıyor. Yüz defa Allah'a çıkıyor. Tabii ki hepsi Şimdi işin ortaya manası düşünerek düşünebilirse yapar. Rabbimizde yapar. Sonuçta Peygamber Efendimiz'e hangi mücadele daha fazla edilir? Yine sonuçta hangi namaz kılan daha fazla edilir? Hangi zekat veren daha fazla edilir? Hangi hacı yapan daha fazla edilir? Amelleri sorulsa, yani bu konuda hangisi daha fazla edilir? Her vakıfta buyurur ki, ekser, ekser, ekser, ekser, şuur, işle hatırlaması en çok olan sevabı. Cihaz yaparken şuuru Allah'a bağlıysa, Allah en çok hatırlayacak, Allah'a en çok zikredecekler. Onun haddeyi nerede en çok zikredecekler, en sevabı. Namazda şuuru belki dokuzu Allah'ın imanında olduğunu en iyi düşünüyorlar, en sevabı olur. Geçerli veren verirken Allah en çok kuvvetli olarak sonucu, sürmüş sonucu olur. Onun için şuraya kapatılmışlar yaptı. Zeki Mevzimleri gibi Zeki Mevzimleri yapıldı. Gerçekten elinizi açıp dua edin. Çünkü zikri anlatsana zikirden sonra tam duanın zamanı gelir. En açık dua edin. Kendinize dua edin. Anne babasına dua edin. Çünkü anne babaya dua ederseniz kötü bir şey. Efendimiz onun kötü bir şey olduğunu neler ediyor ve annesine babasına dua ederler, evladım, Mevla'ya koyacağını söylüyor. Ana babanıza aynı dua edin. Milyon küçük insanın kocası bölümünde anasına babasına önce gelir. Onun için hocalarına dua edin. Bak biz bu hocalarımızda şimdi ben rakamlarını unuttum. 80 tane bir vardı, 100 çocuğu vardı, 100 bilmem kaç, 22 daha vardı. Yani 100 geçir, 100 geçir, hadis Ocak'ta en geçmişim ulaşırız. Cennetten Mehmet Aleyhisselam'da hediye. Neden? Ona hediye ettiği zaman hem onun makamı artıyor, hem de bir Biz de dua yapmayız. Müslümanlar dua yapmayız. Dünyanın da ahireti sahip, hayırlara helallik isteyiz. Allah'a şöyle verirse dua edin. Çünkü dualar ibadettir. Şimdi ben size zikir belirlikte sahabesine zikir belirlikte o önemlilikte beni kâsılayken Ya ilahe illallah Ya ilahe illallah Ya ilahe illallah Bu yöntemeli Allah'a emanet olun. işte böyle, sessiz gibi, işte anlamadığı gibi, işler gibi, zikirleri Zikirler de sevaplı, kadına zikirlerin sevaplısı. Zikir sevabını kat ve zikirleştirince, burada ahireti şartlarımızda gördüğüne ve bu hükmüneler şartlarımızda kalbimizi bu zikre alın, içinizde tutup da zikretmeniz gibi Allah'ın zikretmeniz olarak yolda, işte, çalışırken, böyle olur, evlatlar kısmaydı, Allah Allah Allah Allah diye Cenab-ı Mevla'nın ismiyle meşhur olmalıydı. Her anında sevap kazanmakta geçsin, her anında ibadet olsun. Bizim yolumuz, Peygamber Efendimiz'in yolunda, sünnetinden yürüyen yolumuz, ilahlardan uzak yolumuz, takva yolumuz, ruhsatlarla, tasdiklerle amel etmek, garantili yolda görmek yolumuz, sahabeyi kiram küresi, kullandığı yaşamak, uğraşıyla istekli olmak yoktur. Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyguz yaşayız. Namazlarınızı cahil cemaatle kılıp kuvvetli şekilde. Yani de erkeklerin namaz kılması çok kuvvetli. Cemaat kılmayı devretmek. Her namazları sünnetleriyle, zavabı sünnetleriyle kılıp ayrıca sevap olarak vardır, çok sevaplı namazlar var, ona tavsiye ediyorum. Sabah namazından böyle evlat ve zikir ve Kur'an ve şükür, merak ve şükürler, işaret namazından iyi. Hazreti Yüksel'e, Peygamber Efendimiz'e e, sevdiği yaptığı zikirliyor. İşaret namazından bir. Sabahla öğlenin arası geniştir, 9'da 10'da şöyle bir arada duvar arasında görüyoruz. Akşam namazının sünnetin arkasından evvabı namazı Çok günahların altında sebep olan sünnetin namazı bir kere dörtten altında kılınabilir. Yürüyüş. İşler namazı, duvar namazı, evvabı namazı. Gece yatarken tarzı abdesti alacaksınız. İster sıkıcı olmayın, ister de sıkıcı olalım. Abdestinizden abdesti geliyorsanız yani. Birliğe Dört eket namazda abdest yaşıyorsunuz. Abdesti yataklı kulun çağrı da olur. Abdesti yatak kulun bütün gecesi sabah kadar ibadeti yapılır melekler. Bir yer olur. Gökyüzünden melekler ve kuliler onun vücudunu zor olarak görüp, dağda gidip gelir etrafta izdihamlı şekilde yığılırlar diyor Peygamber Efendimiz kelime gönder okulamaz. Üç, onun için öyleyse imanla görüşmesine değerli olur. Bütün geceler istihare seyahat eder, efendim, ibadet sevabı yazılması güzelmişe. Onun için böyle yaşanan efendim, yok. Böyle yatana göre namazlık arkası yapmaz. Gece geceler, onun için altı, gece namazı, gece namazı kılmak beş. Sonra tekrar şey olur. Geceyi yıkımda içeride ama dünyada, dünyanın içindeki her şeyden bile daha hayırlıdır. Ve efendim dinlemeyi hayırlıdır dünya ve Rabbine Çok sevaplıdır. Çok kıymetlidir. Çünkü göğün kapıda geceliği açmış. Başka zaman geçim bile kapıda geceyi ardına kadar açılır. Başka zaman melekleri bekleyip de çok fazla geçirmedik miras vermek yok. Göremedik olarak Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i büyük kapıdan geçirip de büyük kapısının vazifeli meleği diyor ki dur sen geçir. Diyor ki ben geçireyim. Sen Cebrail Nereden var? Gelmedi. Resul Muhammed Allah'ın Peygamber Muhammed Elbini de bana izin verdim ki onu Allah'ın mütevelli bir Yahut evet, düşünelim, hala yapmayacak. Yahut mazeret insanları düşünün, mazeretin hükmünü en büyük meyli, cevherli, büyük vazifesi meyli durduruyor. Allah'ın en sevdiği kulu Muhammed diyor. İkisi nereden kurtarmak için? Büyük kapılarla açık olmasın. Mazeretini anlatmak istedim. Gecenin büyük kapılar açılıyor. Dur melek Allah'ın merhamet edip kullarına seçmek gerek yok. İsteyen varsa istek verilir. Evvel eden devrilir olur. Yımalarına varsa buna getirir. Aynen geliyse var. Uyuyorlar, uyuyorlar, uyuyorlar, uyuyorlar. Sabah gecesi tabi gerekir. Efendim, devrilir diye hafif ediyor. Çok var. Biz insanlar çok var. Bu hadisler olacak, bu ayetler olacak da biz bu yaşayışa devam ediyoruz. Çok var. Allah'a emanet evlerini sürüyorlar. Gece namazda gördüğünlerden istifa ediyor. Kalkan istifa ediyor. Kadın, kalkan kadın. Erken uyuyor, gündüz uyuyor. Orada günleri gündüz çalışıyor. Nitekim kazanın kazanını kaybetse, pazarı kaçırsa, gündüz geceyi sonlarla kazanacaksa, gündüzlerine de kazanacak, toplamdan uyuyor. Onun için gece ibadetini tavsiye ediyoruz. Pazartesi Peygamber'in oruç tutmak tavsiye ediyor büyüklerimiz. kadar? Efendimiz sizi oruç tutmak kalbini yumuşatır, inceleştirir, neslini ıslah eder. Çok yemek insanın neslini kapatır. İnsan çok yemek kapatır, sözünü vermek için. Kendisine kendisine sözünü vermek Bir an olduğunu bilgi herhalde bir defa bunları yapmak üzere çok kişi nesli kabardı, kuvvetlendi. Onun için. Oruç, orucuna ben kaçın günler orucu tutmuştu. Mücevher geliyor, mücevher oruçları var, mücevher var, mücevher var, şalvar var, mücevher var, muhammedler var. Oruçları tutuyor, efendim, biraz düşünürüz, yola gelip, sağ olsun, İngilizce de öğretiliyor musunuz Kur'an-ı Şunu biliyor öğretmenler. Bütün millet hava gibi gidiyorlar. Nasıl diyorlar, gidiyorlar. Şu Kur'an'ı ı Kerim'in dinini, şu ibadetle söylemişler, bilmemek ayıp değil mi? Ayıp. Çok ayıp. Çok Çok ayıp. namaz kılıyor. Ne söylediler? Sabah bir şeyler bir tepkiyi bakıyor. Şey uyuyor karşımdaki kardeşim. Neden? Arapça mı? Arapça bilmediği şey için uyuyor. Arapça bilse ağlayacak. Gözlerinden yaşıyor. Tüyleri görüyor. Tüyleri yaşıyor. Onun için Arapça iyi öyle. Kur'an öyle. Kur'an öyle. Doğru da çekmeye Yeter. Kur'an öğrenin yeter. Kur'an'dan öğrenin yeter. Hadis-i şerifleri okuyun. Evliyaların hayatlarını okuyun. Aralık büyük kitaplar nasıl yaşamışlar, neler yapmışlar biraz neler yapıyormuşlar mesela yolculuk neler yapmışlar böyle şehir şehir şehir herhalde böyle hadis tasavvuf üzerine böyle en büyük alemde çağırmak evlendim, onlar da evlendim, onlara sadece şeyi en büyük savunduğunu yapıyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Sen de Allah'ın bir kulu olmak istiyorsun. Gör Allah'ın bir kulu olmak istiyorsun. Sen de o. Her cebdeki evdeki ayağını götürüp kullanıyor. Allah sana da verdiğin mağazaları, işleri. Sen de oraya duruyor Allah'ın. Peygamber Efendimiz'e kendine çekip gönderebilirsin. Şehirler de bilim aralıklarının ailesinde güvenlerinin sporcuları sevinme, onun seçimlerine efendim, geride bir arayıklarını Allah'ın aşağıya kullanılır, efendim, şey yapar, mekul etmek zorunda. Allah'ın en sevdiği kullanmak zorunda. Allah'ın sevdiği kullanıyor muyuz? Ne yapmak istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Allah'ı sevdiği gösterdikçe, şey, Allah'ı sevdiği göstermeyen, Allah'ın kızı, sen de kader demek istiyorum. Bilim öğrenin, Kur'an öğrenin, hadis öğrenin, evliya olan alimlerin hayatlarını öğrenin, nasıl yaşadıklarını öğrenin. Allah'ın yalan, gerçek, sahip rivayetlerden öğrenin. Bir hocamız belirtmeden de, sen orada mı söylesin? Bu harita gezmek. Hocam sözümüzü aldı. Bu harita şekilde sanatlarda gezmek. Bizim gibi cinsellik grubu, doktor, örtüleri gelecek, seçerleri gelecek, namaz kılacak, bunların diğer ararlar, ararlar. Bir çevrede ararlar gördük. Orada e, bina var, bir arada bekçisi varmış. Şehadet şerbeti için efendim şu şeyde değil yani, bir şeylere efendim değil. Kimse konuştular bir tane Allah, o arasında girdik. Şey Hocam da şöyle oturduk, böyle açık ama bir güneş altında, çimenin üstüne. İşte dini bir sohbeti, güzel bir efendim, sohbeti bir oldu. Yalnız e, o meclisin bir şey o bir benim Diyor ki siz yine beraber böyle uyuyoruz, diyor, rüyanda diyor, ee, mübarek insanların geç yapana bitiyor. Böyle mübarek insanların geç yapana bitiyor. Evet. Sevap işleri yapmak zorundayız. Allah'a sevmek kul olmak çalışır. Böyle hafta kazanmak çalışır. İleride en de maksudu böyle yapmak. Bu bir. İkincisi, günahlı şeylerden çok ciddi bir şekilde kaçırır bir arada kadın veya seyirciler için seyirci olmaz. Diğerinin numarasının doğru kalmaz. Günaha bakar, günaha işleyen insanın devrilmesi düşer. Çıktı yakınlar düşer, kalbi kararlı şeytanın devrilmesi düşer. Günahı işlenir bir insan, şeytanın devrilmesi düşer, günahlara yaklaşır, doğru yoldan ayağı kaynağa başlar. Onun için günahlardan yani, takılıyorsunuz. Dediğinlerin ağzına imanın, e, İslam'ın dalını en çok ne verir? Bir günahtan kendisini zorlayarak döndürmek verir. Eğer kendini bir haramdan, bir günahtan sıkı sıkı zorlaya zorlaya döndürürsen, onun arkasında, ağzında çok güzel bir lezzet şey alır. Çok güzel bir tat alır. O zaman içinde bir şey ve aşk belirtir. Günahtan dönmek insana şevk verir, günaha dalmak, günaha girmek insanın içini karartır, şirkini görür. İşin aslı budur. Onun için günahlardan kaçınmaya çok dikkat edeceğiz. Bu devirde günahlar alemileşir. Suyla söyler, kadın görmez, kafesler, karabır, selafır, efendim, içki yok, umum hamle yok, meyhane yok, efendim, Yemek ve çekmek yerine kokmuyor. Sigarayı kokmuyor. Sözcüsü üstünü başına alıyor, çıkartmıyor. Çakmağı da alıyor insan. Mübarek. Sonra da günah meydanında, rezillik meydanında, küstahlık meydanında, Allah'la arka çekmesi böyle en çirkin dünyaları ayırt işleyen insanlar var. Kendisini efendim ilaha bağlamış kadınlar var. over reserved work harder, particular character or racist, emergency, legislation, legislator. And those whoever is under our section प्रकार से काम क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत होगा एवं इस स्थिति के साथ etrafı yerler en ışıklı, en cazibeli yerler. Işıklar böyle, kırmızı ışıklar böyle, ışıklar neler böyle, insanın dikkatini çekmiştir. Şöyle bir şeyde geldiği zamanlar, nerede en çok ışık kurulmuş, ortası böyle çağırma tercihleri varsa, hiç orası dünyasıdır. Bakın, Allah'ın kutlarının şey orası düşünmeli. Dünyaslar kolaydır. Cennete şey ve dikkat kolaydır. Cennete yolu bildir. Cennetin şey yolu farklıdır. Cennetin yolu doğrudur. Cennetin yolu becerlerdir. Eğer cennet istiyorsa haramlarına günahlardan çekilse azalmayacak. Şeytan kuzağına düşmeyecek. Efendim, günahlardan sakınacak. Öyleyse o gazeteleri almayacak. İyi gazeteleri almayacak. Listesi olmayan gazeteleri almayacak. Onlar almayacak. Hazreti yerinde ona şaşıracak. Rabbena kardeşim. Küçük günah kalır. Haber verirler. Hiç ne haber? Sen hangi yapısı yapamazsın? yakına duruyor, uyuyor, işe yaramaz şeyler. Asıl haber Kur'an'da, asıl haber hadis-i şerifte, asıl haber Kur'an'ın yazdığı kitaplardan okuyorsun. O kitaplar orada duruyor, misafir odasında duruyor, süslemek için. Misafir odasında cömerten almak diyorlar. Erkek tarafı misafir odasına koltuk ve cömerten almak, kadın tarafı. Bu da efendim, yatak odasından şahane koltuk almak diyorlar. Yanaşamadık, yanaşan boşluk vakıfı olmadığında e, yazdığı kitapları oraya koyuyorduk, kapatıyorduk, resimle çekiyorduk. Okuduk, biraz yedik, okuduk. Kitaplar okuma çıkardık. Okunacak, satır kadar okunacak. Okumak için vaktinin öğretmeni ve öğretmeni takip edeceksiniz ve amanınızlarını kazanacak. Bilginizi başkası anlatacaksınız ama şu şirasına doğru öğretecek. Şimdi biz böyle sizi buldukça şey size anlatmıyoruz. Anlattıkları anlattık. Biz gelmediğimiz ne kadar duvarlara konuşacak, halılara konuşacak. E bu camilerine milyonlarca insan bakmışlar. Camiye girenler, camiye girenler kaçar. Dedi ki, huzuruna kadar şu camiye giren insan kaçacak. Hocam maşallah camiler yaptılar, bu camiye kunduktan dolu ağzına kadar. Ya çocuk kutlu dolu, dolusu kaç insan olur? İki bin üç. Eskişehir'in nüfusu kadar. Gazetelerin, sinemaların, yaşlarının içine giren insanlar kadar numaralı. Günahlardan kaçınmak çok dikkat edeceksiniz. Akvarısınız, anılmak sakıncaksınız. Hatta günah olarak yola adım yaratacaksınız. Günahın yanına bile yaratacaksınız. Yanarsınız bir yanar. Ayağınız karar düşersiniz. Yanına bile yaratacaksınız. İki, sevaplı şey yapmak değil, günahın işlerden kaçmak iki, dermişlik bir şey değil. Sevaplı şey yapmak bir, günahın işlerden kaçmak iki, ahlakınızı güzelleştirmek bir Güzel durdu. Böyle iki üç tane güzel var. Hepimizin yüzünde şey tebessüm verir. Ha, bak ne mübarek insanlar varmış. Ne sabır duymuş. Efendim ne güzel duymuş. Daha anlatan daha uzun gelir. Evliya Allah'ın hayatlarını, ahlaklarını, peygamberleri, hayatlarını, peygamberin imanımızın efendim cömertliğini, sahabetini, vecaatını, sevgini, refahını anlatan anlatan gidiremeyiz. Buraya göre size de